Rekli smo da je ovo jedna od najznačajnijih bitaka u istoriji Islama i znamo da je nakon te bitke Resul sallallahu alaihi ve rekao poznate svoje riječi od danas ćemo mi njih napadati, a neće, neće oni nas. Dakle, dotle su mušici do, do tog trenutka, do tog datuma, do te bitke stalno napadali i bili su oni koji napadaju poslanika sallallahu alejhi ve a od toga dana i posle te bitke poslanik sallallahu alejhi ve je napadao mušrike nudeći im islam, nudeći im Allahu, Allahu vjeru. Na početku, braće, spomenut ćemo koji su bili povodi bitke na Hendeku. Prije svega, glavni povod su bili židovi. Rasul sallallahu alaihi je, znamo prije toga, E, satjerao pleme Benu Nabir židovsko pleme Hendek u Hajber, e, porazio ih, ali je ostavio. Ostavio je na Hajberu, potpisao je ugovor sa plemenom Benu Kureza u Medini i oni su pristali na, to da će braniti poslanika sallallahu ve sellem ako neko bude napao Medinu i da neće kršiti te ugovore. Židovima je to puno smetalo, posebno kad su vidjeli da ekspanzija islama napreduje, da se islam širi, da poslanik veselem jača islamsku državu, da su mušici također poraženi. Židovi su skapavali od muke zbog toga i tražili su načina da naprave spletku, da okupe mušrike, da okupe sve one koji se protive islamu, da konačno završe s poslanikom sallallahu alaihi sallam. Dakle, nakon toga oni odlaze Kurejšijama. Odlaze rejšijama i ostalim plemenima u pustinji da ih nagovore i da ih postaknu na borbu e, i napad na Medinu, odnosno na muslimane u Medini. To je jedan od uzroka, odnosno povoda za ovu bitku. Drugi povod jeste bitka na Uhudu. Znamo da je Resul sallallahu alejhi ve iako je izgubio, iako su muslimani izgubili ovu bitku, da je zaprijetio bio Ebu da izišao s vojskom, da traži mušrike i da ih napadne u takvom, u takvom stanju o čemu smo jučer govorili. Pa su ljudi nakon toga pričali o poniženju mušika, iako su pobjedili, nisu dakle smjeli da iziđu u taj novi sukob s muslimanima takvima ranjenim, smijali su im se, izigravali se s njima i tako dalje i to je izazvalo, izazvalo želju kod Ebu Sufjan i ostalih mušika da pokažu što oni vrijede i koliko, koliko mogu. Dakle, to su bili glavni razlozi ove bitke protiv poslanika sallallahu alaihi ve Što se tiče učešća u ovoj bitci, u ovoj bitci je uzelo učešća jako dosta plemena. Prije svega to je bilo pleme Kurejiš... odnosno mušici iz Kurejiša. Dakle, židovi, pleme Gatafan, Benu Sulejim, Benu Esed, Benu Fezare... pleme Ešća i Benu Murre. Dakle, sva plemena pogledajte, da se sva plemena okupila i da su židovi uspjeli, uspjeli nagovoriti sva plemena u pustinji, zajedno sa Kurešom da krenu protiv poslanika sallallahu alaihi veselem i da se udruže oko jednog luka i da iz jedne strele ispale, ispale na, na islam. I krenuli su da utrnu Allahovo svjetlo u kolijevci islama, dakle u Medini, ali oni spletke pletu, a Allah u te spletke razbija i na kraju budu po njihovoj glavi. Zato se ova bitka zove Al-Ahzab, saveznici. Jer svi mušrici, svi nevjernici se udružili na arapskom poluotoku i šire i učestvovali zajedno u ovoj bitci protiv poslanika sallallahu alejhi i muslimana, a bilo je koliko hiljada? Deset hiljada, deset hiljada vojnika su imali, a muslimani su brojali svega tri hiljade. Dakle, Moši su krenuli s tolikom vojskom da je bilo više nego svi stanovnika Medini, i žena, i djeci, i svega ostalo. Dakle, bili su brojni od kompletnog stanovništva Medine. Resul sallallahu alaihi sallam obavijestio ashabe. Ponovo, dakle, dolazi do izražaja šura. Resul sallallahu alaihi obavijestio ashabe o tome i stalno je pratio stanje. Imao je svoje izvidnice koje nisu ni trena čekale, nego su pratile šta se dešava i znali su za taj pokret i kad su i za njihovo organiziranje, za organiziranje židova. Židova i ostalih, ostalih nevjernika. Pa Resul sallallahu alejhi sazvao šuru na kojoj je bilo raznih prijedloga, između ostaloga javio se i Salman al-Farisi koji je dao prijedlog da se iskopa Hendek. Do tada nepoznat muslimanima, nepoznat način ratovanja. Pa je rekao, ja Rasulallah, mi smo u Perziji, kada bi se sukobi s nekim, ako bi bili u takvoj situaciji da bi, da bi nas napadni sa svih strana, iskopaj bi jarke kanale, široke i duboke, tako da vojska ne bi mogla prijeći, drugačije se ne možeš, ne možeš odbraniti. Poslaniku se sam je sabima se svidio ovaj prijedlog i oni su, oni su to i uradili. Oni su to i uradili i kopali su jarak prije, prije nego, nego što će doći mušici i što će opkoliti Medinu. Poznate su, poznati su događaji iz tog kopanja, kopanja jarka i mnoge muđize se tu desile. Znamo da je prije svega sam Resul sallallahu alejhi učestvovao u kopanju jarka. Učestvovao je u kopanju jarka zajedno tako da prenosi jedan ashab kaže tijelo mu je bilo svo prašnjevo od zemlje, nije se skoro ni vidjelo. Dakle, izbacivo je zemlju nosio i kada mu, je, kada mu se Abu požalio na glad i kada, kada je zagrnuo svoj stomak, pa je poslanik sam vidio kamen zavezan na njegovom stomaku, Resul sa je zagrnuo također svoj vrtač i kod njega su bila dva kamena s kojima je svezao, s kojima se svezao da bi, da bi, da bi na taj način ublažio, ublažio onaj glad. I Resul sallallahu alejhi ve posticao muslimane u takvu teškoj situaciji, posticao je na kopanje rovova, pa je pjevao poznatu svoju kasidu, poznate stihove Allahumme la aisha illa aisha al muhađin, al-ansar, al-muhađira. Gospodar moj, nema života osim ahiretskog života. Zaista je ahiretski život istinski život. Pa se smiluj i oprosti muhađima i ansarijama. A šta su oni, kako su oni uzvratili poslaniku sa veselim? On je dakle povišenim tonom, povišenim glasom to, to onaj, tu ilahiju, odnosno te stihove citirao, a oni su uzvratili Nahnu allazine bajana Muhammeda Al džihadi ma abada mi smo oni koji se zavjetovali poslaniku sallallahu na vječni džihad, na vječni džihad do smrti. Dakle, i kopali su hendek, pa su ashabi naišli na jednu veliku kamen. Naišli na jednu veliku kamen i nisu mogli da je, nisu mogli da je, da je riješi. I Resul sallallahu alaihi ve sellem je sišao u rok i pukao je, udario jedan put u kamen i ona je se pretvorila u prašinu. Pretvorila u prašinu. Također, Pripovjeda Bara ibn Azib da je Resul sallallahu alaihi veselem, dakle u drugoj predaji se spominje, sišao da otkloni ili da razbije jedan kamen koji se ispriječio ashabima, oni nisu mogli to da urade, pa je jednim zamahom udario i odlomio jedan dio i rekao je Allahu akbar, dobio sam ključeve šama, dakle već i vidim u svojim rukama, Allah mi je pokazao da će osvojiti šam. Drugi put je udario i odlomio se još jedan komad pa je rekao Allahu akbar, dati su mi ključevi Perzije, dakle osvoji su Perziju i treći put rekao je dobio sam ključeve, ključeve Jemena. To je dakle jedna od muđiza Rasula sallallahu alaihi ve sellem koja je obveselila, obveselila ashabe. Nakon toga, nakon toga spomenut ćemo još nekoliko ili jednu od muđiza, dakle u toj takvoj situaciji glad, žeđ, E, nesnosna vrućina i tako dalje. E, Džabir, kad je vidio od poslanika vaselem da je gladan, da se žali na glad, rekao je svojoj ženi da zakolju braće i da pozove poslanika vaselem još nekoliko njegovih drugova, da niko ne zna. Da niko ne zna da dođu, da se najedu i da, da ponovo idu. Kad je on došao i rekao da je ručak pripremljen, poslanik s.a.v. je pozvao sve učesnike koji su kopali na hendak. Sve shave, a bilo je hiljadi na ručak. I otišli su i svi su jeli, a mesa je bilo stalno onoliko koliko ga je bilo na samom, na samom početku. I onaj hljeb, tijesto od kojeg je pravila njegova žena hljeb, ostao je netaknut. A svi su se, svi su se najeli do sitosti. Dakle, to su neke muđize poslanika veselem u toj, u toj bici. E, poznata je stvar da, da je poslanik veselem ostavio žene i djecu u onim e, tvrđavama u Medini, dakle u gradu, na taj način je sklonuo. Međutim, mušli su ipak, kad su okolili Medinu, kad su vidjeli te jarke, kad su vidjeli rove i prevaru, kad su vidjeli da su, da su prevareni, da ne mogu prijeći i tako lahko ući u Medinu, e, neki njihovi poznati junaci kao što je Amir ibn Abdul Wud, Ikrim ibn Džehl i tako dalje, ipak su uspjeli, uspjeli, uspjeli preskočiti. Pa je pred Amir ibn Abdul Wudda kojega se bojali muslimani, i žene su čak, i, djeca, svi su ga se bojali, bio poznati, u Kurejiši je poznati njihov junak. Izišao je, a pred njega izišao Alija, radijallahu ta'ala, kao pješak i sukao je svoju sablju, pa mu je rekao ovaj Amr ibn Abdul Hud, ja sam prijatelj s tvojima bio otprije i ne želim tebe da ubijem, nego skloni se ti, nek iziđe neko drugi. Ali je rekao, tako mi Allaha, ja želim tebe da ubijem. I Prišao, prišao mu je, prišao mu je, oborio ga s njegovog konja i ubio ga. A ikime je pobjegao, je pobjegao, tako da je zaboravio na svoje oružje, koplje mu je ostalo na drugoj strani. Dakle, e, Resul sallallahu alaihi je na takav način napravio zaštitu a židovi, ono što je vrlo interesantno i oko toga hoćemo da se zadržimo, židovi su došli kod Benu Kureiza. Dakle, Benu Kureiza je ostao tu. Deset hiljada je sa strane došlo mušika i opolili Medinu. Benu Kureiza su potpisali ugovor s poslanikom sallallahu veselim. Pa je nakon toga došao vođa, došao je vođa plemena Benu Nabir, koji je bilo, koji, on je bio glavni podstrekač, glavni podstrekač na, na ovu bitku, Došao je kod ovih vođa, kod vođe plemena Benu Kureiza i tražio da uđe. Tražio da uđe kod njega da ga ovaj primi. Da ga ovaj primi kako bi, kako bi ga nagovorio da, da, da skrši ugovor. I oni se dogovorili o kršenju ugovora ugovora i o napadu na, na muslimane iznutra. Dakle, sad se situacija ponovo pogoršala sa strane neprijatelji, kako Allah Đelešanuhu opisuje, id džaakum min faukiku min Kada su vam došli i od ozbu i od ozdu, sa svih strana, sa svih strana i kada su duše došle, došle do grla. I tako je trajalo 30, 30 dana. Mušici nisu mogli te dakle, priči zbog tog hendeka, a nakon mjesec dana dolazi olakšanje od strane Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu je poslao vjetar koji je uništio i dizao njihove šatore, gasio njihove vatre, tako e, da je Resul sallallahu kada je spremio, spremio Huzeifu da vidi šta se dešava tamo, Huzeife, pogledajte koliko bila teška situacija, a kasnije kada je govorio o na spomenut u njihovu ulogu posao na, e, na ovoj bici, Al-Ahzab. Resul sallallahu pitao ko će mi otići, a već je dobio poruku da je pobjeda ostvarena inšallah. Dobio je objavu da su neprijatelji kažnjeni, da je vjetar razrušio sve njihove šatore, da diže, da je nesnosno nepodnošljivo, da moraju, moraju bježati. Kad je Rasul sallallahu alaihi ve tražio da shaba, ko će otići da im donese poruku od neprijatelja. Svi su šutali. Niko se nije javio. Pa drugi put, e, ko će otići da donese poruku? Ništa. I treći put, rekao je, Huzeife, on je rekao nam. Da. A inače običaj shaba je bio, odmah kažu, pokoravam se ili lebejke ja Rasulallah, odazivam se, sad je rekao samo nam, jer strah je bio velik, velik, pa je rekao otiđi ti pa donesi, pa donesi poruku. Vidi šta je s neprijatelji. I otišao je Huzeife, noć je bila tamna, otišao je i sjeo je među njih i vidio je da je vjetar sve razrušio, a Ebu Sufjan je okupio, okupio glavešine, okupio je njihove vođe da se dogovore šta će da uradi. I on je kad ja sam sjeo toliko blizu su, Ebu Sufjana da sam mogu osjeći glavu. Odmah sam pored njega, pored njega sjedio. A nije me primijetio uopšte. I onda je Ebu Sufjan kao iskusni vođa rekao neka svako od vas provjeri komu sjedi s njegove desne ili lijeve strane da se ne bi, da se nije uvukao ko od, od muslimana među nas. Pa sam ja je rekao prije nego što je upitao mene ovaj s desne strane ko si ti i on mi je rekao koje ja se njemu nisam, ja se njemu nisam predstavljao. Tako i ovog s lijeve strane i tako sam se izvukao uz Allahu pomoć. I donio je, donio je vijest Resulu sallallahu alaihi o toj konačnoj pobjedi i porazu mušrika, pobjedi muslimana i porazu mušrika. Prvo ćemo braćo govoriti, kad, je, kad su pitanje pouke, o židovima, o onima koji svaki ugovor krši. Resul sallallahu alaihi sallam, dakle je sklopio ugovor sa Benu Kurejza o pomoći muslimana ako budu napadnuti. Međutim, vođa Benu Nadira je došao kod Kavi Bnesera i tražio mu da otvori vrata, da uđe. Međutim, ovaj je odbijao i rekao ja sam sklopio ugovor s Muhammedom, znam od njega samo dobro, on je iskren, on je pošten on, i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovaj je stalno klupao na vrata i govorio, govorio mu došao sam ti sa najvažnijom stvari koja će se desiti ovdje, dakle s velikom vojskom, s morem vojnika koji trebaju da unište to, dakle s ponosom koji, koji, se, ne, koji se ne pamti koji se neće zapamtiti. A šta mu je odgovorio ovaj? Iako, je, iako ga je prevario, a kasnije, on prekršio ugovor, šta mu je odgovorio vođa ovaj, Benu Zaista ti nisi došao nisi osim s poniženjem, osim s velikim poniženjem. Ali je pristao na to, dakle, pristao na taj, na taj ugovor, otvorio mi je vrata i dogovorili se, rekao mi da su iskupili svi, svi mušici i kurejiši i ostala plemena da, da napadnu zajedno poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Nakon toga Rasul sallallahu alaihi je poslao, poslao Sad ibn Muaza, Abdullah ibn Ravahu i neke druge ashabe da provjere jesu oni zaista prekršili ugovor. Jer to je sad ashabe brinulo. Oni su sigurni bili iza leđa da ih neće niko napadati, da neće niko iznutra iz Medine kad su došli približni njihovim kućama, čuli su kako oni psuju poslanika sallallahu alejhi i onda su oni pozvali, traže da se, da se, da se vidi, da se dogovore, pa su oni rekli, ko je Muhammed, mi njega ne priznajemo kao poslanika, mi smo prekršili ugovor, idite, idite od nas. Kad su se vratili ashabi i obavijestili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu šifrovano da ne bi čuli drugi ashabi da je da su oni izdali, da su prekršili ugovor poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allahu akbar radujte se sigurnoj pobjedi. Pazite, u takvoj situaciji toliki je optimizam kod Resula sallallahu alaihi wasallam. Neprijatelji izvana, neprijatelji iznutra, kod njih glad, malo vojnika, ali u takvoj situaciji kaže, u presnoj situaciji kaže Allah akbar, pobjeda je inša Allah blizu. Drugo zbog čega želimo objasniti, braćo, spletku židova i njihov položaj, jeste ono što Allah Đelešanom o njima govori Ono što Allah, da bi mi, da bi nama bilo jasno zaista ko su židovi. Često puta danas ljudi govore, među muslimanima, što se samo o židovima govori? Što se samo o njima priča? Dobro, i židovi su isti neprijatelji Islama. Jednako je tu. Ali nema većih zlotvora, nema, nema e, gorih ljudi, gorih stvorenja na zemlji od židova. Evo dokaze iz Kur'ana. Kaže Allah Želešanu za židove وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ i kažu, kažu židovi, Allahova ruka je stisnuta. Gullet ajdihim lu'inu bima kalu, bel je Stisnute ruke njihove su i prokleti neka su zbog onoga što oni, zbog onoga što oni govore. Dakle, to govorimo o njihove akide. Oni u to vjeruju. Oni to ne govore džaba. Oni kažu i vjeruju da je Allahova ruka stisnuta. Ne Dakle, to je njihova akida, židovska. Jedna od drugih, jedna od tačaka njihove akide jeste također kad kažu inna Allah faqirun wa nahnu agnija. Allah je siromašan, a mi smo Allah je siromašan, a mi smo, mi smo bogati. Ta'ala Allah amma qalu uluban kabira. Allah je zaista visoko od onoga, iznad onoga što govori. Treća tačka njihove akide koju Allah što spominje u Kur'anu da bi vjernici izvukli pouku jeste vaqalet ili jehudu uzeirun ibn Allah. I kažu, idovi uzeiri Allahov sin. Kao što kršćani kažu, Isa je Allahov sin, židovi kažu, neuzubillah, Allah je Allahov sin. Zatim, vratimo se malo židovima u vrijeme Musa i salama. Isto, iz tog vakta. Šta je uradio faraon sa židovima? Protjerivo je Allah Želešanu govori o tome. Ubio im je mušku djecu, a ostavljao je živu, živu žensku djecu. Protjerivo, klao, silovao, e, nema šta nije radio i na kakve i muhe nije stavljao dolazi Musa a.s. Dolazi Musa a.s. kao Allahov poslanik i izbavlja židove. Izbavlja židove iz tog, iz tog stanja i jesu li zahvalili Allahu Đelešanu nakon toga? Jesu li na toj velikoj blagodati koju je Allah Đelešanu podario preko poslanika Musa a.s. Nakon što je Allah Đelešanu izbavio i spasio ih, spasio ih faraona, rekli su šta? Uzina min kabli an wa min Mi smo ezijeđeni i napadani i prije nego što nam došao, a i nakon što si poslat kao Dakle, za njih je to sve isto. Sve isto. Mi smo bili u istom stanju i prije tebe i sad smo u istom stanju. A nije, nisu, bili, nisu bili u istom stanju. A zar postoji odvratni govor na sve što, što im je učinio Musa I kad su prešli preko mora, šta su rekli? Kad je Allah, vidjeli su, vidjeli su more pred sobom. Vidjeli su neprijatelja za sobom. I rekli su, nema nam spasa. Nema nam spasa, sad smo gotovi. Ali je rekao Musa a.s. Inne ma'i rabbi se jehdi. Samo mi je moj gospodar i on će me, on će me sigurno pućiti, na pravi on će me spasiti i pomoći. I kad je Allah nam spasio i kad su prešli more, jesu li činili seđu zahvale Allahu Đalešanu? Jesu li pali na seždu i kazali ja rab tebi hvala što si nas spasio, što si izbavio i tako dalje. Šta su rekli? Kalu ja Musa iđa lena ilahan kema lahum aliha. O Musa, učini iti nama, našli tamo ide mušike na drugoj obali, koji sklanjaju kipovima, pa su rekli, o Musa, načini iti nama bogove kao što nimaju, kao što nimaju božanstva, pa da se, pa da se njima klanjamo. Dakle, zahvala na ovaj nijemet od strane Allahu Đelešanu je širk, širk Allahu Đelešanu. Dalje, zatim je došao Samir, Samiri, koga Allah žena spominje u Kur'anu i kaže, šta je rekao židovima? Hada ilahu i napravio je tele koje je rikalo. Kad, znači, kad vjetar najiđe, dakle pokupio je zemlju kako stojite u Sirima ispod, ispod uh, Džibrila ali i napravio je tele zlatno telo koje je bilo šupe i vjetar kad najiđe ispada kao da, kao da niđe. Rekao je šta? Hada ilahu kumu, ilahu Musa fenesije. Ovo je vaš Bog i Bog Musa, samo je on zaboravio. Samo je Musa zaboravio. Dakle, pripisali su Musa islamu zaborav, zaborav i zabudu I nisu stali tu, već su tražili druge stvari. Kad je Allah Đelešanu počastio svim blagodatima, svim blagodatima, šta su rekli? Ja Musa len nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbek yukhrij lana mimma tumbitu al min bakliha wa kiftaiha i tako dalje. E, o Musa, mi ne možemo trpiti više jednu hranu. Allah Đelešanu im je dao prepelice, najukusnije meso i manu, ono se spominje, kažu u Fesi da je to medna rosa. Medna rosa, izi, izutra iziđeš, ona padne na večer. Izutra iziđeš kao strave, nakupiš poput meda. koliko god hoćeš. A od nje se moglo praviti jako mnogo jela. najukusnije jela. To im je dosadno dodjelo kaj ne možemo više ovo trpiti, nego moli Allah da nam dadne luka dana bijelog i crvenog, suji i <laughs> ostalih, ostalih, proizvoda koji ostavljaju stvari koje niču iz zemlji Pa je rekao Musa sram, začete ono što je bolje, zamijenite se onim što je gore. Nagodite, idite u Egipat i naćete, naćete sve to. Te stvari koje, koje vi tražite. Dalje, kad je Allah Đelešan naredio Musa samo da zakolju kravu, pa kaže, Allah naređe zakoljete kravu, bilo kakvu kravu da su zaklali bilo kakvu kavu, Allah je to primio. Međutim, oni kažu, pitaj ti svoga Boga. Pitaj ti svoga Boga kakva ta krava treba da bude. Pa kad je on rekao treba da bude takva, pa kaže, pitaj svoga Boga kakve boje treba da bude. Pa treći, dakle, tri puta, tri puta obraćaju se Musa i samo i govori, pitaj ti, jer pitaj svoga Boga, svoga gospodara. Šta to znači, braćo? Dakle, oni ne priznaju Allaha za gospodara nego Musa i Selamu kažu ti svoje, na tri mjesta u tri ajeta u, istom, u, istoj, u istoj suri. I Allah je je iskušao subotom i lovom, lovom u subotu i zabranio im to, ali oni su izveli prevaru. U petak najveće bi stavili, stavili one mreže, mreže, a u nedelju bi, nedelju bi vadili. Dakle, ne bi se Veli, to nije to. za da nismo, nismo onaj subotu lovili. Dakle, da bi, misleći na taj način će prevariti Zatim dolazi zadnja priča o židovima kada Allah Đelešanu e, naređuje preko Musa i da se vrate u svijetu u zemlju koja im je obećana, šta su rekli? Kalu ja Musa inne fiha qavmen džabbarin va inna len nedhulaha hatta jahruđu minha. O Musa, u nju je narod nasilnički. Mi nećemo ući u nju dok oni ne iziđu. Dok oni ne iziđu. Pa se naša dva muslimana tu koji su bili spremni da se žrtvuju za Allahu da Dakle, pobjeda židova, oni nisu spremni da žrtvuju za istinu krvi. Ništa oni nisu spremni, a sve traže sve traže. I kad su sve dobili, na kraju kažu mi nećemo, mi nećemo ući. Jer to su židovi braćo. Zato je Allah opisao u Kur'anu Ewa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqan minhum bal aktharuhum la yu'minun. I nijedan ugovor neće potpisati, a da grupa od njih neće, neće taj ugovor kršiti. Dakle, oni su ubijali poslanike, borili se protiv njih, a zatim nas istorija upozorava na to šta su radili sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, prekršili su ugovor Benu Kurejza i Benu Nadir i na Hajberu i poslije Hajbera i okupili se protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, u vrijeme poslanika tako, u vrijeme Musa i Selama tako su postupali. Idemo sad u noviju istoriju. Kad, je, kad su u pitanju židovi, ta novija istorija je također baču sva crna. Kolonijalizam, ubijanje, laž, e, kukavičluk, kršenje ugovora, širenje fesada, raznoraznih bolesti i tako dalje. Sve ove ideje koje su danas izmišljene preko komunizma, preko fašizma i tako dalje, sve to od njih, sve to od njih potiče. Dakle, to je njihova istorija i starija i starija i novija koja potvrđuje da oni nikada nisu bili na istini, da nikada nisu, krši, da nikada nisu poštivali ugovor, da su ga uvijek kršili. I ovo je jedna velika pouka, vraću za nas, da su ne samo židovi, nego židovi i svi ostali nevjernici. Uvijek prave ugovor kada? kad njima odgovara. Prvi predlažu ugovor. Hoćemo ugovor, ali ga uvijek prvi krši. Dakle, prave ugovori potpisuju ga samo onda kad im odgovara. Benu Kureiza su vidjeli da, da, da su usmani nap, nap, uznapredovali. Ne bi drugačije sklopili ugovor. I kad su vidjeli da njima prijeti opasnost, potpisat ćemo ugovor, nema problema. Ali kad su vidjeli da im prijeti iz druge strane opasnost ako ne, potpiš, ako ne taj ugovor, jer su vidjeli mnogobrojnu vojsku koja ako pobjedi, oni su saveznici muslimana, će i ovi. Odmah krše, odmah krše ugovor. To je pravilo. Tako je kod nas danas. Tako je kod nas. Pogledajte, koliko smo mi pregovora i ugovora imali sa, sa, sa, sa kršćanima, sa e, katolicima i krivoslavcima. U toku rata, pa poslije rata, i oni stalno krše ugovor A mi vas za nove potpisujemo. Potpisuju oni da i to nije potpisan ni zbog drugog, nego zbog toga što su oni bili u krizi vallahi bili u krizi. Da nisu bili u krizi, ne bi tražili potpisivanje ugovora. Ne bi tražili potpisivanje ugovora. Nego kad se ti ojačao, on onda traži potpisivanje ugovora. Kad te je dobio, kad te je dobio posle toga, on kroz taj ugovor traži da se ostvare njihov cilj, opet ga krši. Na svakom koraku, na svakom mjestu, a ti, a ti to ne smiješ činiti. Dalje, to je dakle, kad, je, su u pitanju židovi, koje nismo mogli nikako, nikako zaobići. <clears throat> Dalje, Allah će lašanu u Kur'anu spominje وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ فَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا Kaže i kada su vam srca došla do grla, kada su vam srca došla do grla i kada ste o Allahu svašta pomišljali, kada ste o Allahu svašta pomišljali. Allah, tu, tu je Allah Đelešanu iskušao mu'mine zaista velikim iskušenjem. Pogledajte kako Allah govori da, o, tom iskušenju. Kad Allah kaže da su došla srca gotovo u grla, a nema više izlaza, to je zaista tako. I mi to ne možemo čak i zamisliti još gore, ali to je vrhunac, iskuše, vrhunac iskušenja. Vrhunac iskušenja je to o kojem mi ne razmišljamo. I ispit iskušenje su, dakle, sunnet od Allaha Đalešanuhu. I moraju biti iskušani, kako kaže uzvišeni, ali mim hasiban nasu an an amanna la yuftanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni, a da ako kažu mi vjerujemo, a da neće, a da neće biti iskušani. Vraćamo, mi živimo u vremenu kad su se povećala iskušenja i fesad. Mi živimo danas u najvećim iskušenjima zbog naše akide u našim državama, jer vidimo da se oni koji prihvate istinsku akidu, koji se vrate vjeri, bivaju izloženi najvećim iskušenjima. Oni se ubijaju i na istoku i zapadu i ponižavaju na svakom koraku, na svakom mjestu. Zar to nije fitnet? Zar to nije iskušenje? Dakle, to je dokaz da se ponavlja Allahov sunnet i da on neće presati do sudnjega dana dok konačno pobjedi Allahova istina. I mi moramo ustrajati i izdržati onako kako su izdržali ashabi u bitci na Ahzabu, zlo i kufr i njihovi sjedbenici, bez obzira koliko bili međusobno podijeljeni i u neprijateljstvu. Kad je u pitanju islam, lako se slože da ga napadnu. Lako se slože da ga napadnu. Dakle, istorija se ponavlja. Danas nemamo ta imena, e, plemena kao su Gatafan, Benu Esed i tako dalje i tako dalje, ali imamo iste te ljude, ne iste ljude, nego iste ideje, iste ideje, Ako su na kufru, lahko se udruže protiv muslimana. A inače nisu zajedno. Nisu zajedno. Allah se sam s upozorava pa kaže tahsebuhum džemija wa kulubuhum šetta. Vi mislite ili ti mislite da su oni zajedno, ali su njihova srca razdvojena. Njihova srca su razdvojena. Njih je ujedinio lični interes. Međutim, međutim, iako su razjedinjeni, iako četnici i ustaše međusobno ratuju, međusobno se ubijaju i ne vole se, istočna crkva ne voli zapadnu crkvu. A istog su korijena kad je u pitanju napad na islam, lako se udruži. Lako se udruži. Tako, pomažu, tako se zajedno pomažu u Čečeniji, tako se zajedno pomagali ovdje u Bosni i na svakom drugom mjestu. Svi saveznici, svi i stalo umet kako je ostavio Kur'an i sunnet je stalno u bitci na Ahzabu. Stalno je Ahzab, saveznici stalno udruženi protiv, protiv muslimana, a oni nikako da se opovine da se vrate svojoj, svojoj vjeri. Dakle, spomenuli smo da je Resul sallallahu alaihi ve sam učestvovao u kopanju, u kopanju Hendeka. E, želimo e, ovdje da istaknemo još jednu stvar koju smo zaboravili spomenuti. A to je događaj s jednim mladićem koji se zvao kako? Koji je iskoristio, koji pored što, toga što je Allah dao vjetar i uništio na taj način mušike, šta se prije toga desilo? Šta se prije toga desilo? Kako se zvao taj čovjek? Dakle, zvao se Nuaym ibn Mas'ud iz plemena Gatafan koji je primio islam. Primio je islam i došao je poslaniku sallallahu tajno i kaže: "Ja Rasulullah, ja sam primio islam." Pa šta misliš, ti me tamo gdje ću, naj, gdje ću biti najkorisniji. Kaže, poslanik sam, ti samo jedan čovjek, a rat je var, pa učini kako ti misliš da je najbolji. Pa je otišao, pa je otišao kod židova, kod židova Benu Kureiza i rekao im je, znate da sam ja vaš saveznik u igru, pa je znamo mi ti vjerujem Hoćete vas posavjetujem kaj može. Znate li kaj vi, u kakvoj ste vi situaciji? Vi ste ovdje u Medini, vaše su porodice tu, vaša djeca. Kurejši su vani, van Medini. Oni ako izgube, oni će se povući opet u svoje kuće. A vaš je ostajati na cjedilu tu i ubit će vas muslimani, ubijet A ako pobjede, ako pobjede, opet vama neće dati ono što, što se zaslužuju. Dakle, opet će ne biti gornji. Pa ga šta nam predlažeš, to je, dobar, to je dobra stvar, a šta nam predlažeš, uzmite od njih kao zalog njihove ljude. Kao zalog da će se oni boriti s vama do kraja. Nek vam pošalje ovdje unutar Medine ljude, sinove svoje, u zalog i garanciju i kao garanciju da će oni ostati boriti se s vama do kraja. je to je dobar prijedlog. Pa je otišao u Kurešijama i kaže, znate da sam ja vaš saveznik, Mislite li da će, da će židovi ostati tu s vama? Oni su u Medini, oni su potpisali s poslanikom ugovor i tako dalje. I oni će od vas sigurno tražiti zaloge i ako vam budu tražiti zaloge, ne dajte, ne dajte im. Ne dajte im. Na taj način je stvorio i kad, je, kad su oni poslali svoje zaslanike, tako je i bilo. Tako je bilo. Židovi su tražili to, ovi su odbili i došlo do smutnje i nereda među njima i sami su se, sami su se potukli međusobno. Dakle, pogledajte koliko, koliko je jedan, jedan musliman učinio i doprinio da, da, da izhod bitke bude u korist, u korist muslimana. I pouka je, pouka je ovdje, u, ovoj stvari, da se neprijatelju ne smije vjerovati. Ne smije vjerovati, makoliko on bio iskren, makoliko iskreno govorio. Dakle, to je pouka. Borba je i hoće neprijatelj da ubaci, da ubaci. Danas to pokušavaju. Pogledajte koliko među muslimane, među raznorazne džemate koji su u okviru hlesunteval džemata, koliko ima munafika, koliko ima neprijatelja, čak otvorenih kjafira koji hoće da ubaci među nas nered, smutnju, da nas razdvoji, da nas razdijeli. Ali mi, mi se moramo vratiti na ovo. Zato je sira pouka. Došao je neprijatelj, naš neprijatelj, iskreno nam govori neke stvari. Čak možda su one istina. I mi kad bi iskontali, kad bi vidjeli poslije stvarne su, tako je. Međutim, ne može nam neprijatelj dijeliti lekciju. Ne može on uspostavljati red. Ne može neko koji sa, strane doći pa uspostavljati red u tvojoj kući i govoriti e, znaš, tvoje dijete nije dobro, nije u redu nego postupi tako da bi, da bi tvoju porodicu razrušio i uništio. Jer on ne želi tebi dobro s tim svojim potezom. Spomenut ćemo također, braćo, i šuru dogovaranje ponovo. Ponovo. I jedan propis vezan za šuru. Dakle, jedan fikski propis koji je vezan za šuru. E, ovdje obavezno, kad je u pitanju šura, to nismo spominjali, napraviti razliku između šure i parlamenta. Između šure i Ima ljudi koji danas zagovaraju da muslimani mogu ući u parlament. Da mogu ući u parlament. Ali i da je to isto. isto vječuju šuru i parlament. E zar to nije jedna? Nije jedna. Nema šuru. Postoje dva šarta kad je u pitanju šura. Da bi se, da bi se jedan međus mogao zvati šurom, dogovornim vijećem, mora ispunjavati dva šarta. Prvo, nema šure i nema dogovaranja oko onoga, oko onoga oko čega postoji jasan tekst Kur'ana i Tu se ne dogovara. Rekao je Allah, rekao je poslanik, ne možemo mi sad u parlamentu raspravljati na šure, hoćemo kako postupiti, nećemo tako. Tako se mora postupiti. Tako se mora postupiti. Dalje, u šuri moraju učestvovati, kako, kako islamski kažu, ahlul halli wal aqd. Oni koji su došli da, uči, da učestvuju u Dakle, učenjaci, čarijetski učenjaci, ljudi koji poznaju, poznaju istinu, poznaju islam, poznaju stvarnost, znaju rasporediti stvari, a danas nije tako. U parlamentu nije tako. U parlamentu učestvuju i židovi, i kršćani, i ne neznalice neznalice koje nikakve veze, nikakve veze o islamu. I sad, pogledajte, ako nema jednog od ovog ša, od, od, ne može se, ne može se to nazvati šurom. Može biti parlament, a u parlamentu pogledajte, mi moramo, da dakle, se, e, ne smijemo razgovarati o stvarima o kojima je došao jasan tekst. Tu nema dogovora. A u parlamentu se razgovara danas jel alkohol haram u islamskim državama, ne samo kod nas. Kod nas se ne razgovara, kod nas je tu halal davno pošto. Jel alkohol haram ili nije haram? Jel e, ovo halal ili, ili ovo haram i tako dalje. Hoćemo li ga dozvoliti, Ne samo to, nego se u parlamentu raspravlja, hoćemo suditi po Allahovom zakonu ili nećemo. I onda se ide na glasanje. Ide se na glasanje. Pa ako pobjedi ako bude više glasova onih koji kažu da je protiv, da, da, da, da ne treba sud po lahom zakonu, neće se sud po Allahom zakonu. Dakle, to je razlika između šure i parlamenta. I uvijek na kraju moramo spomenuti, dakle, e, hrabrost poslanika sallallahu veselim i njegov optimizam u najtežim, u najtežim trenucima, najtežim iskušenjima i u bitkama i mimo, mimo toga u privatnom životu kad bi ga snaži iskušenje, on je u lijevo povjerenje ashabima a to je dokaz da mi moramo slijediti poslanika selem i izgrađivati takve vođe, imati takve vođe koji će nas voditi stazom Kur'ana i sunneta do sigurne pobjede. Molim Allah da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nas da učvrsti naš sav, da nas ujedini na istini, da nam oprosti grijeh da nas uvede u džennet. Amin.